ngendhek ngalor mangan kekek sing enak nola ikang jamil Tidak mangan puto cakil <laughs> tubu buang nek buah gedang senengane adekku sing prawani areke ayu senengane kaosan kaati be koyo gembol kucing anak tinggi di atas awan kian kemari terus bekacang cari cewek yang masih perawan siapa pacar kamu punya uang pikiran dầm mọ tê tê Ya panjang sembarang oleh sego pecel tok ya akhirnya ya apa ya. Jadi kayak rawon jadi kayak pecel embo. Masa aku sing kari enak tangga, enggak iki jange. Ya kari mlebune ya apa mlebune rada tiris ngono ya terus rasanya iki. Tak kadek macet. Lah, wis dijaluk mana montor iki? Lho. Loh, war Ya apa kon iku? Apa? Wis bener ae. Lah mosok ya mosok pancet sing dhisik sing ngono saiki lek gak diobang ngono ya kaum pendengar iki lho. Ya wis ngerti. Tapi kan duwe perasaan. Apa sih? Lho ana tangga loro kon lauk-lauk iki. Pikiranmu iki kan dadek endi? Kon titip nang ndi piti ya? <laughs> Tangga loro sebelah ndi? Ya ya apa lah yu minten iki. Loro apa? Awake lak loro gabaken panas. Oh loro panas? Iya. Loro panas tak tak kayak dulina lah tambah waras ah Tulinan apa? Ya itu mah. Ya gending-gending bang. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, Iya. Oh, so, paling penuh kayak kira iso, coba. Nah, kan seneng bareng oleh kono ya. Ya apa lo wong loro mbak iya. Masih gak bantu-bantu apa-apa, iya bantu pikiran. ya, gua asile nyuara ini tak bantu no cek gaya ngobati ngono lho karo Nah, aku gak iso-iso ae kan iki. Gak iso ya apa yang wong iki lak teko akal. Kantongku suwal. Lho. Wong iku gak sualan. <laughs> oh, teko akal. Teko akal wong iya. Anyane kan tak pikir ya ya ono bener tapi ya ono klirune. Tekon ndi meno iku? Gak ngono. Sapa? Penai <laughs> ke mata kondi. Omonganmu kaya wong wong tandes jelas kon. Melaku ibu tak pagi gitu kan. Melaku tok gak leren. Ya kena iku. Kena iku gak mampir ring sun iki lho, lara kabeh. Mesine ya. Awakmu ku nyeluk cak marek aku yuar. Temen. Ya apa sih? Bapakku lak dulure bapakmu ta. Iya. Kadek misanan mesine ya tuwek aku. Tapi nek dipandang wong lak tuwek aku ketoke. Ya mergo untune entek kok apa ya. <laughs> Ah, wong ya didelok pernah ta. Nek jarane wong Jawa durus. Iki timur iki. Waduh, Mas ya kan iku pernah tua tapi aku mesti tahu pencilaan ta mek kono. Lak gak tahu. Makanya ojo sampai pedes seduluran iki, pokoknya bapakku wis gak ono ya. Iya. Iku manjane wis. Gak aku, aku aku mesok mikiri sing gak ono. Eh, iya wis ngerti aku. Mikir untunge kok siung wis. Kari si kari si takon siung siung kan itu. Biasa yang si wewer wewer arak wedok mualor ngidul. Kok kau kan curang curang lah. aku ketok lho rapatan ngene arek rokan ijo sapa iki lah kon niku ketok emu ketok emu arek cilik kuning ya sapa wong sing tak sing ewa eh, ambek aku iki iya ya apa lho lah tak kono sampurna iku sapa iki wong ana tak sampurna tak sabrangno ngono <laughs> Lah apa arek sampeyan gede ne? Arek gede lho perawan lho. Gede kritingan. Nah, aku ro iku. Lah masuk sirir aku. Apamu? Wong jang-jang aku. Arek sing gunung sih iku. Ah, ora, dulu nyusul ngono. Lho. <laughs> Ya bos. Oh. Pimpinan, pimpinan. Berilah didikan. Kok dinanti nanti di sini sih saya? Iki ngomong apa sih? Kamu lah sing sira mulak ngomong ngomong apa? Ya bener ngono jelasno madasi ku apa ngono kaya kon ngomong Ya mbok boleh nggon sing strategis. Ya apa nggon prapan ngono wis Ono strategis mbok Tanjung Alor nggone ora lara-larane. Iku ambek ambek gomplong sak kilo <laughs> Kita ana nek sampe aku dirubung laler. Golek <laughs> oh, nggon cilian iku aja nduk kene. Ngomong, mumun aku wonten ke batu. Kenalaken Dik, kula cacakne niki, cacakne Munawar. Oh nggih. Nggih, misanan. Kula Tini. Oh nggih. Pinten wulan sampean dikenal nih? Meripat nemu kok lho beli enten kok. Kok oleh sih? Mbok setengah merem. Pinten wulan iki kenalan kali Munawar? Kenalan iki mrene kan batas sih kok kenalan. Tahun mbahasa kenapa mawon? Niki. Nggih. Salah karo jaket. Sandal jepit. Ya ngurmel aku dhek tak tukono bengkiak. Kok sirisiran jare sandal jepit dhek, dhek. Mae tak bangun ngarep, kok tak ganti. Ganti apa? Triplek sak tak ganti plastik. <laughs> Anu. Tambah nemen cek kan tukang jare mek poco ngono ta. Sing sabar mawon ngomong dulur kula niki. Arek niki panjenengan cekuk, entah menan. Cekuk wong tangane moroan lho, tangane moroan mawon. Iya. Hmm. Moro teng pundi? Lah teng niku Tenggane kanca-kanca ping pinten man moro tangane. Tangane to. Hmm, Mlumpuk jane 5000 utange dere nyawu. Lah <laughs> isa isa lah kan cek sini sini. Tapi sampe nangsal niki pun Mas nemu masak kebo temenan, Dik. Engko sangak hmm. nek. Sing rebut arek niki arek pundi mau? Mun sakit kene akan. Temenan. Wong sing winginane ten gong dubur-dubur mun kene arek niki. <laughs> Kene apa niku? Lah nyorong balung. <laughs> Wong rumah samu kerek aku lho. Tak menengok tak omongane bakal bujumu iku lho, cek gak kaget pun kaget temenan. Orang iki. Tenan apa sih? Lah mboten enak atine muring-muring elek. Sembarang disaut. Amin kula kandhane enten pacul saut pacul. Nggih. Linggis saut linggis. Mosok lho mrino mami memean iki. Entek enten lek limo mana ya. Iya, Cak. Hmm? Iya, Cak. Ojok direken ngomong tolo lho terang-terangan ae. Mesir kon sak jane. Kok lha apa sih? War-war kok. Ah, ah, Sing ngono ta. Aku iki lha apa sih wong bojone? Lah iki pengen kejadian kedadian lho. Temenan lho aku durung mendalam temenan lho. Nek pancen kon sir sak karepmu wis, aku tak ngalah gak apa-apa. Enggak, enggak, dek, dek Dik sayang, sayang adikku. <laughs> aku iki gak ngunu-ngunuan wis. Ayo ngini-nginian ae. Tahu ditumpakna sepur, Dik. Mentau. Mentau. Mboten. Lho kan iku lah tak tandi. Tapi kul wong papat. <laughs> Ngono iku, ngono iku. Jan mencer tawar kono. Wis nang taman remaja. Kapan sih wong dudu gambare tok ngono? Ha iya gambare. <laughs> Ngawur ae. Wong ojo ngono wong jangi sisiran sing mesran. Mesran. Padane uli mau. <laughs> Ya sing mesra ngono lho. Mesra, mesra. Ya mesra. Takono lho, nek nonton film gak remeh-remeh. Dalam apa mana? Lulu. Paling ni kita ganti Simo. Lawamu <laughs> ya, apa kerja? Alah, kau ni juga peng, mek peng coba lah saya tanu Tapi masih ngata nggak nono apa kok hiburan? Beriku cerita nih gak biar. Temenan. Gih. Kapan-kapan dulu neng Rio dek. Wong kula nggih enten kutho saking iki lak tepak teng desa niki enten perlu nih. Cak, apa, Cak? Perune mule nang desa lak dodol karangane. <laughs> Eh, wis paran paman aku mbok kapan tono? ya? Iya iya, wis. Dek, nggih anu mun sepinten tak nggih. Tapi nek gaweku aja lali lho. Yo kapan sih? Nek gak salah ya tahun 2000 be. <laughs> Sampeku sing mesti baca ning ngomong iku kapan ngono kae. Rembuk ngono wong wis dirembuk ambek wong tua-tua ngono. Wis sama nang diresmekno ya. Iya, diresmekno. Wis nang nang mule orang. Eh, kemang disugeng tindak awak dhewe jeneng nang ndi? Hmm, Lah bae tak pundi-pundi sampean macet nang mriki jalan. Enggak ngono setengah nundung kan itu. Lho kak ngono apa tenok perlu ne aku kayak iso metu suwe ya. Iya iya lah. Ya? Iya. Ayo tak. <clears throat> Ngono. Kalau enggak setum. Ono setum ngono. Lho. Ah, eh, lek mulai ojo mlaku cek gelis. Lho iya kan mlayu wae cek gelis. Iya, Pak. Mlayu wae cek gelis. Teko omah melet ta lho. Iki lho lho. Oh. Apa? Kari belum tok iku. Ayo. Oh, ya ya ya. Wah, guys, ya dilek menawar karo arek iku. Lah aku utang iki yo brek mangkane wong iki kerem. Eh, sumpah kami iki nandi enak ya, golek objek nandi. Kulak sembarang rugi ae arek. Pringisi. Loh. Kak, kak pernah ngomong sing kenal apa? Pringisi yu. Nah, iku nek omongke wong Jawa iku apa arane iku? Permisi. Lah iya cocok me contonge beno iku. Mano kacang be anak contonge, Pak. Tekan ndi, Kak? Eh, tekan ndi? Aku cole awake benu. Oh, nek benu nduk kali bokor benu. Benu sopan. Benu anu bojone Mbak Su iki. Loh, aku tekan cole bojone Mbak Su, cole benu benu. Awake oh, benu. Benu melok tajab. Armada kono nduk Malang. Cole awake benu iku awakmu, awake. Oh, Golek peno ngono ta karep. Iya, i peno. Ngono ya peno, Kak. Iya, nek kapan wong Jawa iku peno, tapi nek kapan wong Betura, gak iso ngomong peno iku. Lah iku, Mang. Iya, kebrojo dia. Ono parli ta. <laughs> Ono parli. Nek parli gak iki kadodolan. Parli pian ngerombeng, Dik. Ya ya. Saiki kak ngerombeng, Dik. Diwali yo gak ngerti. Perlu kak perlu? Oh iya, apa iki? Ono perlu parlune ambek awake penuh. Saiki lak ngetan dik yo. Lho ngulone Kak. He? Eh, ngulone. Ngetan panas e mung enak lho. Lho saiki ame penuh iki cak ngetan iki. Nah urung ngetan yo buntu gange. Ngetan iki lho blok goblok ngetan. Oh ngetan ah. Kok ngomong ngetan ame penuh iku gak. Lho. Lah sampiyun yo napa. Eh iki sing kadi metu iki sapa rek? <laughs> Wong cinta sing beduro aku. Malah penuh sing ngomong beduro. Terus ya apa sih, Kak? Genah iki apa? Barang barang sing dhisik kaya opo? Iya, barang sing dhisik tak jalo ampe aku. Lah barang mau penuh kaya. Lho, tak barang iki. Apa sih? Lho, aku kan barang kok pun tak jalo kok. Ya sepeda dhisik kok. Oh, lah apa aku jalo sepeda? Lah sing endi? Lho, utang penuh iku ya opo gak nyaur-nyaur. Ya yes, ngene lho, Kak, wong jeneng iki Harus penolak njaluk salak sih, salak pirang keranjang lima keranjang, eh. terus sawo enam keranjang, iya. terus apukat. Nah itu belum nih kok. Nah iya, aku tak jual pinggir rembong kak. Ono perahu tuh nyasar. Tapi gale pelari di si perahu tuh cemet cabe campur lemai. Tadi panggil nanti kewes campur lemah ditoblo toplo perahu tuh. Iya kak. Ini kewes entek, di. Entek, kak. Ya susur deh. Oh. Oh apa aja susur. Ngomong. Cobor. Oh. sumpur. Apa sumpur sumpur? Lah saiki apa tak jalo duwe. Aja di piro sih, Kak? Lho iku nek Kak Akeh nek nek piro wis 3 juta. 3 <laughs> juta iki titik. Ini lho Kak, mena iku nang rumah sakit jiwa. Lah lah, pori. Barang wis 11 keranjangnya 3 juta iku lho. barangnya opo, Lho. Iku tak kira-kira ana lek 50.000. Terus utangku sing dhisik pira? Sing dhisik iku utange 30.000, Dik. Aku njupuk wedhus meneh pira loro ya? Wedhus loro iku tak gawe suwidak, Dik. Terus kucing iku papat. Kucing papat iku imbue, Dik, ya. <laughs> Lah kucing tak Kucing gak kreken di. Oh, bae dirgane pisan. Kucing iku biasane sing sing ngape kucing iku sulukan seno. <laughs> Seneng kan kucing kan ada dambi. Dadi lek digonggong kropyok kabeh ana kira-kira. Kok gonggong kropyok iku remek. <laughs> Remek. gonggong kropyok iku wis Cewita ambek sangang bulu satu seket. Satu seket. Saiki pun ono duit biro. Saiki kia ono duit me petang bulu deh. Ya, aku tak sulit dicek yo. Jadi tak sulit dicek, iso tambah jadi sangat satu sangang bulu. Satu sangang bulu deh yo. Iya, tak sulit. Jadi duit no kau petang bulu. Iya. Tapi satu sangang bulu deh. Iya deh. Aduh, nanti aku paten ono. Oh, perlu aku tolong nyaur, saya kini jalur duit mana? Gak ngono deh. Duh, eh. kau melot lo aja dulu sih. Aja kuyon lo. Ya wis. Kalau aja kuyon lo. Eh lo aja kuyon. Kalau bojo. Lah apa mundur-mundur iki? Lah meno mecici lambe aku. Ya kak aku dhewe ngerti sur meja nang ulane. Aku gak nek gelung meno wis carane. Lah wae peno wis ngerti. Ciriwanti lelewa binawa mati. Ya terus e, Dik. Ya kapan peno bongko? <laughs> Nek kula kira laku bongko, wis saknya urung dibogo bongko. Guyon Pak, guyon. Wong lek tegang terus Pak guyon lah akhire gegeran. Iya. Geger gak perlu. Kapan peno merunu? Eh? Kapan peno merunu? Yo ni meni. Lo meni aku merini. Meni wis nabi <laughs> Penuh coba rani meni saiki. Wong dek dhewe gak epleng ngomong karo karuan. Epleng iku apa? Kapan penuh mrono ngono Yo lah yo dek kapan wong jowo penuh mrono wong kula brunu. Aku janji. aku janji. Janji iki omahe iki dek gupeng. Sopir ra iki janji. Dari saiki nang sumatra Kak, tetep lah penuh dure karo. Janji janji sopir. Enak iki didrong-drong yo wong. Jok bujon. Jok. Jok yo suara di tak wis mentek. Ayo kapan ah. iki? Wis ngene. Ayo pesek iki. Ono hmm. pesek yo. Ya ditunjuk dhisik cek pesek. Lho iku lho pesek iku duwe iku lho Pesek pesek. Ya ndi Enggak secara Madura tak di Madura ngono. Iso deh tapi omong keselege deh. Ya dino Sabtu. Aku teko Aku saiki tak obat dhisik. Eh? Aku tak obat dhisik. Kene ku mati tak kasih. tak golek srek grengan. iku opo? Tak golek dhuwit engko tak terno nang nggon beno. Oh, trek kebyet iku. Arane wong saiki kudu kebyet iku. Ya sembuh karepmu tah ngomong. Iku cari nopo? Ayo deh saiki golek kebyet iku lho opo arane? Golek srek grengan ya ronggonku. Yo ring cari nek kabar wong basa iku di sajore objek iki. Iya wis. Yes. Balik Kak ya. Eh, set Sabtu sore jam jam piro sih? Sabtu sore agak kancane, agak kancane. <laughs> Oh, ayo bener ki kaca panyanyi. Oh, Sabtu sore kaca panyanyi bener. <laughs> Loh, masih aku manyanyi wong suaraku mardu. Iya, saya suaraku gerogot. <laughs> ya, jam jam ya, itu. Jam itu, ah. sore apa esok? Jam itu sore esok dek kena. Lho kok sore isuk? Ayo kan iso isuk sore. Ya sore Kak, ya. Iya. Sore lali. Ya tak malih Dik ya. Eh? Tak malih. Wah kon glondong Bang enggak. Tak Balik iku dek. Balik ah. Yo padha ae Dik malih. Iki metu ora tekan ndi Kak, Kak, Kak. Kak. Oh ya sik tengen iki oi. Apa lah? Cerak telu. Krungu ah. Hah? Krungu. Karo masane dublek. Ya <laughs> krungu. iya ya. Cari aku yo. Eh? Cari aku yo. Si iso ngedung sik, ha? Eh, iso ngedung. Lho nek ketung aku sik ate gelem ngedung dik. Kepengin plat peno. Masa <laughs> kepino? Sik kepino tak itu ya. Iya ya. Laul. Oh, Atau muni dek sengkari. Kena kakean man wajan gak? Apa makan wajan? Sik, coba sik. Masih aku iso cara mudura sik. Kayak najura juli Iso deh iso. Iso. Iso aku Sik, tabun deh. Oh. Sik. Nah. apa kak? Eh, ngitung apa kak? Itu cara Maduro ya? Cara Maduro ya? Cara Maduro ya? Iya, iya, iya, cara Maduro. Tak ngono, kak. Tak ngitung. sampunku mben. coba apa iki? Lho, ana. Oh iya, iki aku njaluk tolong, Dik. Oh iya. Aku njaluk tolong wae kena. Boleh oh sisi ane pring betung ya. Pring Petung. pring Iya, Dik. Terus boleh oh apa? Ngkes ya. Engkes piro kabeh, Dik? 5 kakak. Iku diceplok apa diuntal urip, Dik? Di unta lorit ya. Enggak, engkes engko di ditunu. Ditunu oh, dipe, mati. Dipe awune. awune. Terus muntale mbel dibuntel wong patrol ya. Kok cari dicampuri ceplokan belik ya. Oh takut tuh apa ya bener. Sik kak, barang kekek iso. Eh, barang kekek. Perlu nopo sih? Perlu nopo, beo nopo tim tadi kak doa-doa bulan. awake penuh iki parsemon lho. Fotone walang cecek. Iya. Walang cecek, walang kes. Walang opo iki? Walang sadung. Ono de. Walang bongko. Iya. Walang kayu. Iya. Iya. Si, si tarik nggih. Eh, sing ditarik apa de? Ya iku lho, can iki kaya oh iya iya. Oh sing manyanyi hmm. iku. Menipu manyanyi. Ya tadi ku manyanyi. Ya manyanyi di sere iku. Kapan kon menyonyo? Iki ditarik tekos wor. Iya. Apa sing ngono de? cacing. Kak, pernah bicara iso pernah iku. Lah iku tak apa ya, Pak? Eh, ngene lho. Iya. Tato. Dengar udah, eh dek. Oh iya iya iya. Tapel. Cadem. Tadi biar sini dia penuh dek. Canteng, canteng dia. Penuh sini tarik dek. Canteng. Canteng dek. Canteng yang solikin. Tapi kita bikin. Ya. Tarik dite. Canting. Oh, canting. Iya. Jali. Yo ya yo. Rumah ya sendaan kok ya yo. Paman, paman. Gendem, Dik. Wong besjak. Wong besjak. Apa iku pokoke apa, Wong bedak. Wong bedak. Sawur aku kok. Apa? Wong tetak. Wong bedang pangkalan kali. Ya pangkalan. Eh, mangan eh, Apa pangkalan Juanda? Kok berarti metu ora pati celuk kran. Wong dadi metu ora diceluk gran. Ah, jenengmu Sokran. Iya. Iya ya, 不当春姑娘，阿婆来，阿婆不当春姑娘。Nuruti <laughs> ah, <laughs> penuh kata Potong wate Eh, eh kenapa potong <laughs> wate? Kabupaten sing nyabrak Potong wate Potong ngerawang ngisis Potong wate Potong wate Anggapo ton atine. <laughs> Iku sing kari kemarin suarane nambah sik. <laughs> Iya gak wis. Wis wis Aku mlebes misi deh. <laughs> Tak balik ya. Ya. Eh penontes suarane. Sampai itu sore ya. Ya sampai itu sore. Sampai itu sore kok sama makno ya. Karepku cek lali utangin. Ah, sing pentingi mulih nang desa aku iki masalah sing darane urip mampu ya cukup. Iki sing darane urip bahagia. Mulane sing darane wong ngerti gak perlu geger, gak perlu ade ngrasani tonggo kono kene gak perlu. Sing penting ngatur rumah tangga dhewe. Sebab iki kadosan paribasan kok. Aja sok nyatone latare wong liya. Nek latarmu sik rusuh, mulane didandani omahe dhewe. <laughs> Pemane delok bojoku iki masalah wis lah temen kok sing darane wong wedok nurut ya bojoku iki mang. Cedek Iya Ngomong apa sama niki? Ngomong Jawa apa, Dek? Eh, nek arep gremang-gremeng dhewe iki lho ngomong apa? Ngomong sapa? Yo gak ngrasani tonggo, gak ngrasani wong liya, yo ngrasani teno bare aku ngono lho. Apa sih rumah tanggane dhewe iki lho apa? Oh, iki sing barane rumah tangga harmonis. Lah iya. Stabilisasi. Itu ngomong stabilisasi. Lah iya, sing jaran urip langgeng peno bare aku iki. Hah? kabeh tangga-tangga ki ngrasani jarene rumah tanggaku karo sambanku wis tentrem. Iya. Ancene lah kurang apa anak wis nurut. Cuma anak kekeliruan siji. Apa sih? Kon karo mongso kon. Apa ah, keliruku kula? Mulane ayo padha ngomong pikiran di dhewe. Peno ya tak mung aku ya mongen. Ayo ah, apa? Ah, Engko aku tak tuturi peno kok kuatir muring-muring, gak tak tutur iku ya apa peno iku. Apa bojo sampean? Lah timbang aku nek dituturi wong liya lalan sampean tuturi apa? Iya, kon bojoku sapa ngaran gendak aku. <laughs> ngawur ae kon niku. Lah ya kliru ku opo? Minyak lak ngomong ta. Hmm. Ketiga dik panas-panas. Aku gekno jangan kunci sambel bobor, ngerti asal bobor. Ro aku sambel bobor iku lho opo wingi wis tak pecah no yuyung. Lah iya yuyung bobor sambel bobor yuyung. Ah iya lah wis e, eh. panjenengan sampean tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing darane sambel yuyu cepet gak ngono carane. Oh, ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Aja yuyu teko jublang, kliru. <laughs> Kok kono Pak Cici aku di. Kok ngawur ae. <laughs> Ngasih yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono ge sambel bobor arane iku. Oh, ya meneh sik tak gawekno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon piye iso ngono kon? Yuyu teko sawah urip kon cekel cek kon tutupi kemarang. kon nyambel kon cowek iya iya terus kon buka geger yuyu kon gek sambel plek aku mangan tak buka yuyune brangkang ngono rasa aku karman sampean ki ngono jarku sampean doyan nah, oh aku mangan sampe ketutung yuyune tekok gerdu ngono ngawur ae kon oh arek kok tambah tuwa modal-modal meneng-meneng kok jaluk anget-angetan ae lha ya apa Tengah kanget mo, tegone kanget mo, masa cakke sore yo masak terus e, Pak. Lho ya iya mesti ngono sih. tambah tua untuk tambah goyang tambah tua untuk tambah pokak mangan yang ngono bar empuk-empuk ngono lho ngerti ya delok <laughs> empuk-empuk tapi omongmu nek kadang-kadang pricik omongmu kok kadang-kadang offside omongmu kadang-kadang mulai mulai <laughs> Dengkek uang lho, mesti-mesti kok bantah. Oh, di <laughs> didengkek uang. Hei, eh, oh, ojo ngomong soal ngono. Sing penting ayo ditoto anakmu iki. Pancene anake tak mono gedene kok wong tuane bantana iki lho. Umure gak sepira tapi wis poel anakmu. <laughs> Kalah untu. Lah iya. Sampeyan kandhani Pak Arek lanang kok mari muni eh, ngoceng arek wedok ngalor ngidul. Lah iya kelutusan. Sekolah gak nutup, kuliahne keluyuran. Lah rasane wong ku ya lara ati ku, Pak. Tapi yang ngono ati ya isis. Eh, eh, isin aku ngono. Lah iya lek becik Lah iya ati anak-anak lanang. Anak-anak kita tanggungane untuk lanang. Bener ngomong wong tuwa, anak lanang apa jangkae siji bare anak wedok. anak wedok dawa rambuté cekak pikiré. Lare wedok ngerti iso bantu wong tuwa lemas Tapi mun awar enggak, luwih ureh-ureh jane boro sitok ae. Mure bawa arek wedok, kewer-kewer. Iya, mboten, Cak. <laughs> Mboten, Cak. <laughs> Kula. Kula, Cak. Irung ilang dinani iki, Cak. Hmm, kokro kowe. Tuwa lho kok yo ngancam ngono te. Menit tuku ragi 2 kilo. Ayo diragi untune. Gak mak. Bapak iki panjenengane tak pikirin nyene. tambah tua, tambah tua. Yang rumah sana nek dua anak Joko. Lah iya. Saking anak sing karo rumah sana nek duwe wong tua. Lho gak ngono, maksudnya bapak iku perubahan iku akeh. Apa sih? Gak ngono, suwe-suwe ambek peneng iku tambah pencilaan ngene ya apa? Pancene bojo kok. Bojo rene. Aku tuh sing rukun loh. Wingi ana mburi ana nek pawon tarane rujakan mangan nek gak penolotek ya gak gelem. Takon <laughs> aku iki bayi aku ya. Ini ngono bapak. Oh, tambah tambah cerewet. Rupamu kok cebuk. <laughs> Kan ngono niru sapa kok niru makmu ya enggak niru aku ya enggak. Dek niru hansip sebelah iki kok. Ya apa kok niru. Iki ana sampean apa nek hansip? Ana ade wis diturun-turun hansip lho. Wah, arek kok tuturane wis kon niru apa kok niru. Kang ngilu kok combol bapak. Nyacat anake berarti ya padha karo nyacat wong tuane. Lah apa aku? Nah terus peneng iki wong koyo sumbune kompor ngono lho benar. Ngene iki, ngene iki. Omongane. Pokoke ya, saiki kon kudu nurut bapak. Jadi iki, jam iki. hari ini hari kiamat hey. kan kudu nurut aku nek iso bantu nyambut gawe ta apa ngono nek no, omah sing tentrem lho wis gak kurang-kurang iya. peno winginane dandani kombong iya iya iya engko tak ewangi ya Tonggo kalau alok. Iya, Pak. Kok kurang ajar sih mbak Bapak? Iya, sawangane ya. Wong bapakne dandani kombong kok nyrawung karo melo. Kok lancang. Ngalah aku. Iya, ya ngono ya ngono. Masih pengo ya ngono. Iya, iya, iya. Dandani pager. Iya, iya, sih. Tonggo roh. Iya. Kok menawar pinter gak ngelangi bapakne, roh silah-silah. Iya, iya, iya. Ibu, iku gak pinter. Iku anak metro arane. Oh, pedes iki. Rupane kok orang utan kok niku. Kok <laughs> niku yo apa? Kok apa kok Wah, arek petoke kok cacing anil ngene tak no. ngono, kapan maneh wong wis sampeyan gedene bantu wong tuwa lho kapan maneh anggere bapakne nyambut gawe kok ditinggal kelutusan arek wedok sing direntengi. Tak belenger ta? Sakjane ya izin to mak aku iki, Mak. Wong isin gak ngono war wong niku war. Maksud iki tak pancing. Oh, aduh dipancing ya. Gak ngono. Ya apa ya? Ya apa perbuatanku isi bapak iki iso nilai apa gak? Ngene lho, Mak. Hmm. Nek penuh aku wis ngandak wis ngerti. Isi hati sampean ku cocok. Iya. Ngawiji manunggal karo isi <laughs> hatiku. Oh. Ancen ana Wah, wow, mbuh atine bapak mbewekku iki wekku iki urip, wek bapak iki mati. Omongane tau blak karo karuan omongane arek kacat. Sing gandak sik ngomong lha gendeng katon iki. Oh, iki beda ngene lho. Mulane pisan iki kok dadi anakku, menisuk leren wis. Dadi anakku. Menisuk kancan biasa wis. Saiki dadi anakku menisuk leren dadi anakku kon kancan biasa. Apa pokoke penuh kei surat keterangan gak apa Keterangan apa dengkulmu anjlok ngono? Apa? Lho. Apa iki? Ya biasa. Ya ngene ya. Ya ngene ya. Bakal yu peno. <laughs> oh, arek. kok. Angger muli, angger muli mesti nggo warek dewo. Arek brewo. <laughs> Aduh arek kono plastik lah. Arek wedo. Tapi gopo delok menawar awal gopo. Ya anak wani lho yang ngono iku. Iki sapa iki? Kenalno iki, Mak. Oh. Nah, iki bapak. Aku Romone, Nak. Oh, nggih. Romo Bong. Kenal, Nak. Aku makne Munawar. Nggih, kula tini. Hmm, oh iya. Aku bapak nina ya. Nggih. Kene cek to nggih kene. Wah, aku kemak. Apa sih to ta? Duh, ya apa ya? Jelas jadi. Si ya. oh besar arek cek ngeteh ki sawangan arek iki. Kon sing ngomong aku rada ya apa ngene ya. Ngono ta? Hmm. Wis suwe nak kon kenal dek. Sampai. Anakku nang. Eh. Nggih, kula niki nggih ana apa jenenge wong wedok, Pak kula niki nggih izin mosok digori wari witok mawon. Lah tapi kon iso gak nuntut apa-apa kon. Nuntut to kon. Kaya apa ketanggupane masmu ya apa? Lah ngono. Nek sanjange ajeng dilamar lah kok mbon dilamar lamar. Ya iya apa jenenge tak tukokno cincin ae. Wis wis pamit ana bapak wis wis wis. Nanti kok dak yang dilamar iki duwe. Nang toko wis ta lah iki. Tak dilateni mangan dhisik ta. Nang toko Mas liwat tok ngono Pak. Oh, liwat tok ya Ah maksud ya tuku. Ya tuku ali-ali tak opo lak ngono. Ya apa mata. Ya ya ya. Ayo. Oh, ayo. Sampai nggih, Bu. Iya, iya, iya. Arek iya manis arek iya ya. Ah, Lutung sih. Ya iya, potongane 55 potongane manis ya. Buan. Lho, duwe. <laughs> Sopo Pak niku? Jamilin, Mas. Lho. Rupane koyo suarane beset. <laughs> Hak, Man. Oh, kuyo opo eh, kon lele. Nek peran siji kok kok tau muncul lah perpisahan kon kuyo opo kon. Nyambut gawe kanggo nyangkepi urip, Man. Iya, iya, iya, iya. Ya opo kabare? Waras loh, ya apa sebaliknya wakmu? Ya soalnya pendengar-pendengar baik, ya waras. Paman nih, gak lorororona ya? Malah apa lorororona? <laughs> Oh, paman gak apa-apa sekar kuker. Kamu tak delok kok anak sing abuh. Apaan sing abuh? <laughs> Ini. Mulai kon. Kata petuk mulai kon. Kata petuk man, guyon man. Guyon guna pun gerang kon abu-abu lho. Kon mulai nyitak ah, kon. Iya. mulai nyitak kon, ya. Kaku eling bapak, enggak dulur penuh. Lah iya, seperti ngono. Rupane ku padha cuma ya kok ganteng bapak karo kok cicik ah mirip kuna kan cicik ngono. Iya. Tapi awak dhewe wong dulur ya omane. Iki ngene nomor siji aku ki sama karo penuh ya kula nak padha warasi. Iya iya iya. Nomor loro aku nak perlu Oh, ngono ta? Heeh. Lah mulane ren perlu opo, Mbak tau sambang mrene. Iya jenenge. <laughs> Bola. <laughs> Hah? Lah bola iki kak ya apa Mas? Kak ya? Kula iki bolo-bolowan. Eh. Lah nek eh, termasuk keluarga aku. Kan family niku dulur ngono lho nek bolo-bolowan. Cara cara arek-arek kono iku bolo. Lah mulane kon rene iki mang aku deketun kon niku. Ono butuh apa? Eh? Ono kaine apa kon? Lah kaine apa kon? Ini eh. lho Mas. Iya iya. Aku lak nyambut gawe lak. Jeceng ayaman. Eh? Nyambut apa lah saiki lah sana. Nyambut gawe jeplok ae. Lah kok ngono kayu ini metel aja jeplok. Kan rugi ae men. Oh rugi. Kula salah rugi, kula sawu rugi. Iya iya iya. Kula apukat ya rugi. Lho lho lho lho. rugi ya rugi. Oh rugi rugi. Oh arek kok nek ngomong koyo ngono. Aku karo wong Madura. Lho lho lho. Kula ancang utang-utang karo. Iya arane dulmini. Lho. Emang lho kan ojo kendel-kendel utang mangkane wong Madura ngono kereng lho. Kok niku dulmini ya jenenge. Wes wes kali luput kali niku. Lah iya diutang wong ku kereng, lha aku semoyo ku dina Sabtu. Lah aku mrene iki ya takon ya nyun lho, Man. Iya ya. Warisan lho sing teko bapak lho, Man. Ini. Tak jaluk, tak dol, tak sorno utang ngono. Nek kok tak jarai saiki. Iya. Nek kon takon soal wariso. Lho. <laughs> Awur. Apa? Aku mrene iki perlu takon warisin. Ada ada pergi sana kan dia. Nek ana ning ngomong warisan kok iso disasar. Eh warisan lah. Warisan. Yo takone aku gak limpat maneh gak selak maneh. Nek panjang wong bapakmu mbak dulur. Lah bapakmu mekas. Pomo di pomo. Warisan iki gak oleh dipecah, gak oleh dibagi. Selagi, nek keponan pemain mang, sik terwayak kancik diwoso. Anu hmm. Lah nek kau suwayak kancik diwoso, kemana belum oma-oma, kan nek dibagi warisan iki. Oh, jadi warisan iki gak oleh ngekek aku, lah gak aku kiswi rabi. Iya. Lah aku rabi, esok sore, kemana sore rabi, esok, wis kok kek no. Iya. Lah iya apa lah iya mosok syarat kate rabi mas. Lho iya sih. Lah wis ndurung duwe ciri-ciri nih. Lho mulane apa sebabnya kon kon rabi? Sebab kon nek bujang mungkin kon doros. Entek. Entek. Lah nek kon mlaku rabi iso teneng, teneng. <laughs> Oh dadi lah nerima warisan lah wis ndek bojoku iso tenung. Tenung ya sih. Iku aja macam-macam. Ngono sih aja. Bisa aku njaluk tulung ngarepno ya apa carane aku iso nerima warisan iki. Hmm, ngono ta? Iya. Nah, ngene saiki. Diatur ae. Ya apa? njaluk tolong adikmu ae. Oh, menawa ra? Iya, tolong adikmu ae. Iso nulungi aku. Masalah iso iso. Lho, lho. Lho, wis suwe. Sik tas. Sik ra entang ra enteng. Lho iya, ayo luar kewe ar kewe. Ora kan ditumbas ra kenal ali ngeten iki, Pak. Iya apa? Niki. Lho keliru iku. Lho, mau niki? iki. Aman ta mele lho, Nduk. Lho larang regane 200 lawi. Wis ra metu saya kepripit di susu selawi. Iki ngene lho, Pak Ari. Aku mrene perlu njaluk warisan sebab utangku karo mudureku yo akeh. Lah semaya aku dina Sabtu. Lah aku ngomong karo paman jare, aku gak iso nrimo warisan iku lek gak aku wis rabi. Ngono. Gak duwe gak duwe sisiran arek. Gak duwe sisiran arek. Iki yo apa? Iki sapa bener dhewe murine ame? sopo Kone di pandangan aku tawano. sopo sopo sih? Karsih. Karsih sapa? Oh tapi arek wis 40 dino. <laughs> Kok mari 40 wis. Wis sedut kon tawano. Iya iya. Ya apa maneh? Lah saiki bakal ngene ya. Ya apa? Ya apa iki sik dulur. Iya iya. Ya, sik family. Aja sama si Kartolo iki mang gak nrimo warisan bab utange akeh. Iya. diatur. Iki pacarmu, ya. Pasti ini iki. Ya bakal bojoku. Bakal bojomu iki silino adikmu, antacakmu. Dadi bakal bojoku. Silino kene. Peno silino Kartolo. Iya, ya Pak. Wis bener apa peno? Lah iya. Wis. Ana aku nek jengger-jengger tak tukokno tamper tak jirit. Yo <laughs> Pak Hendi wong tuwek kok wani ngene iki. Oleh gak pokro lho bener. Gak pokro apane? Wong bakale bodhoku kok disilino karto lho. Sementara wae. Ini wong tuwek kok, tapi lak wong ngene ya. Sementara kang go nrimo iki lho, nrimo warisan. Warisan. Gelem aku, tapi ana syaratnya lho. Ya apa syaratnya? Dadi lilo. Iya lilo wae. Kok aku iso nrimo warisan syarate opo ae? Nggo nah. ayo omongno opo ae? Omongno opo ae? Syarate ngene. Yeah. Nek turu kudu dhewe-dhewe. Oh iya. Iya wis ta. Wong barang ngile kok. Gak nek aku ya iya. Dhewe-dhewe lho Pak iki ya. Iya iya. Iya iya. Dik. Iya ya Lar. Marang nek wis turu gak leh ngomong. Oh, iya wis. Ya disuwan. Iya iya Terus minggu ngarep iki kudu dibalekno. Oh ngono ta. Iya wis. apa-apa lek panjenengan. Betul tak? Iya. Perlune apa sih? Lek wis mari dresmekno dadi manten, terus ah. nrimo warisan, wis tak balekno nang ah, Iya, Iya, awakmu ngono ah. Ini perjanjian ngono awakmu gelem alo. Iya wis gelem pokok aku iki nrimo warisan tak jol terus tak sawurno utang, aku iki wedi. Ya iya apa perlu seksi kito apa liyane aku nyerah ae karo. Lho, sing enak wong desa ono pamonge. Iya. Desa ono peraturane. Iya. Sing enak ayo njaluk saksi Pak Bayang. Ngono ah. Iya. Ya sak karo sampean, eh, susul tenek. Iya iya. Lah mulane oh. perkara Pak Bayan iku mam susul kenek, hmm. diparani kenek, ya ta? Kanggo buru waktu. Mriko mawon Pak sawangane. Ayo mawon, ayo mawon. Bek. Iya, iya, iya. Ayo. Langsung itu sampai belum pastel. Pak ulon iki pacul. Ulon iki paseman, Pak. Oh iya paseman. Lali sih. Gawe ta? Nggih, kuwi bapak nemu nawar. Oh iya. Lah kula mriki niki enten rembelune. Ah. Kula mriki enten perentulune. Wah, iya. Kula mriki enten tuntung. Iki lho. Satu tarik Aku buka tawar tadi keluar. Eh cek sopo? Iki ngene ngene iki. Iki wis padana dhisik bokonge kene. Dua saya apa pam? Iku lho, tunggu wae iku lho. Oh, lho gua coba ya. Wah, cek bayan ini. Ayo eh, apa iki? Niki ngeten lho, ya. Iya, iya. Kula niki njaluk warisan kula sing ngeten paman iki. Tapi kali paman mboten asal sak napa wekasi bapak kula rumiyin. Hmm. Oleh nrimo warisan, cuma nek kula niki pun rabi. Asalnya yeah, kalau yeah. nggak ada sirsiran di sini, sirsiran yang menawar dulur kulo dewi ini. Ya iki, bocun menawar iki. Nggih jange. Lah sing dadi bocun endi? Lah niki jange. Oh iki. Eh, oh iki bakal. Iya iya. Lah terus apa bisa nang bayan kene iki? Dadi saksi terus. Oh dadi saksi. Oh, oh iya iya. Ketoran kula jak panya ini. Uh, Ane sakira ndelok mboten enak lak bayar. Iya, mong sampean sekseni. Iya, iya. Angsal bakal bojo kula di disilih Kartolo, tapi enten syaratte. Ngomong oh, apa? Iya, iki sekseni ne wong nyekeni ae, aku to apa? Hmm. Perlu nilak ngajeni kali pamong. Oh, ngono. Iya, iya. Janjian kula niki tambah kuat ngoten. Ngono. Nomor 1. Hmm. Nek mpun bakal bojo kula di disilih Kartolo, nek turu dhewe-dhewe. Nomor 1. Bojone awakmu Mboten maksudnya nek pun dicele bojo bakal bojo kula. kula pesen turune dhewe-dhewe. Oh, turune dhewe-dhewe ya siji. Turune. Nek pun turu mboten oleh omong-omongan. Lah wis turu gak oleh omong-omongan. Nggih, pas dangkep minggu ngarep niki kudu dibalekaken. Oh, ngoten. Minggu ngarep. Nah, minggu ngarep iki nggih kudu dibalekaken. Kudu dibalekno. Nggih. Wis telu iki to. Nggih. Lah perlu kula tanda tangan mboten napa. Tanda tangan. Terima kasih kula niki apa ngurusui rumah tangga nih dulur nih. Ini nak, oh tanda tangan itu kayak enak. Bulan ini akhirnya kok geger, ya? nggih niki tiga nggih nggon nek turu kudu dhewe-dhewe nek turu gale ngomong sing ngarep dibalekno ya ya wis jelas nek ngoten par bojomu tak gawa iya iya man iya ya nak ya anu yo menawar tak gawa ya kawan kawan wis oh bayan matur nuwun lho oh, iya ya nak iya ya kawan bojomu dhewe apa ya wis sakarep diserang ya kadet aku Ya ya. Oh. Apa <laughs> apa sih? Langke, terus sampe diserang ya ngentel. Lu ngomong kamu blaker nang kidul kali. ya. <laughs> sementara. Lah iya. Sementara sih iya. Masih dulu. Masih aku lah apa sih ngono Perlu nerima warisan. Oh, iya lah iya. Iya iya. Iya Enak ini enak. Iya, iya. Enak ya apa? Kuat perjanjian. Ah, iya. Enak ono apa-apa ya iki tanggung jawab penuh mbek aku. Iya, tanggung jawab nyakseni kok. Tapi kalau geger ya. Mboten-mboten. Tak wise mari Apa iku gawe ceki aku? Dadi hmm. awakmu ngono nggo omah, hmm. ojo cawi-cawi aku maneh. Oh, boten. Dadi ra wis teko omah apa perlune nggo omah, kudu diberesi nggo omah ya. Saya bu bayan. Surat hmm. surat saya lah. Nggih. Mosok dijarno ngene nang ngono. Lho, iki pun kok ngen mburi men nenten. Iya. Mung tak alih niku kok gamelaken kok. Walah, ayo balik. <laughs> Kula boten foto subuhan kok. Kok ya bayan? Nggih. Iya pikir-pikir Ya sing susah aku lha wis jangkep seminggu kok durung dibalekne nasi. Kok nunggu seminggu apa pepun ta ya pokoke niku. Bapak iki ya aku pirang-pirang dino gak arep mangan gak iso turu bakal bojoku disile tolo itu. Lah nek terus bakal bojoku disile tolo gak dibalekno aku ngrabi peno ya. Arek iki pole oh arek kok potongane lola lolo. Modelmu iki lho seminggu kok dibalekno iki bisa oleh telung dino. Kau ni kangen tak aku apa kau Ya, Lu wong ketok meripat dari pak. Oh, kau ketok meripat ya delok waktu ni delok dinani gitu. Sembarang lah tak sesuai nak perjanjian. Iya, iya. Pas minggu ngarep ini kudu balik. Lo saya ini wes kau yai balik Saksi ni pak bayang, bayang no masuk pamong. Iya. Bapak wisan dan saksi. Kau jauh khawatir. Nek sama kartu lo nak balik no bojomu. Engkau aku nuntut engkau. Lho sepisan penuh nuntut Pak Bayan, iya. aku nuntut penuh. Lho iya. Iki tanggung jawab penuh sing. Nek tak dibalekno kata lo perlu tak ungaran nang atasan. Ngono. Tak lapor polisi, tok kono cek diucut. cek diuyuk. cek diuntut. Atau gajah. Cek diuntut takon iki. Atau ngontok, atau gajah cek diusut, tak bakal diucut. Oh, ayo kono. Oh, Apa nih? sisiran kok disileno wong. Ya apa-apa lho. Eh, aku iki kadung mendalem hari. <laughs> Kang mendalem ya apa cak tolong kan enggak di siji kok. <laughs> Lah aku karo ben lak nyaluk turu karo paman cek digolono dulu-dulure to. Dadi awak iki kok ngene kok ndredet kabeh sih. Awane mantan nanyar lho awane. Lah ya aku lak wis nyaluk kurungan karo. <laughs> Aku aku wis telu kabeh ngene. iki mau sore nanti kemana cek tas e. ya lagi lah di sana nanti kemana nih terus siapa apa menawamu jaluk balik ya apa Lho ya mbo ya ikut abot apa tera ya aku... apa harus kadung pusing aku lo aku cuma nggak apa jaluk balik aku ya skoming lah yang mana ya apa terus nanti gampang ya apa kan terus nggak apa enggak Trisno menrek. Aku Trisno ya. Kadung gumel. aku aku gak ngerampas, jane gak gak ono dodol aku kepengin ngerampas ciri-cirine Munawar enggak. Nah, cuma sing duwe akal paman dhewe karep pula Ya wis, saya mburek karo jawane wis. Cepane dhek ya wis. Wis kelas ngono kok. Iya, nek gak kelas gak oleh. Oh iya. Lho, Man. Oh, <laughs> iya. Aku be. Sampean, Man. Aku nyeluk ya saiki Iya, paham Man ya. Wes fesior iki. Lah. Ambil Masa. menawar yang nyeluk Ode. Tadi aku pas Kok saya nyeluk aku apa? Cek. Bapak. Apa? <laughs> apa? aku suntik. Jodoh <laughs> kok bu aku ini. Yes. Oh. Piro-piro mana awak dhewe dadi mantan anyar gak alangan suatu apa. Iya. Yeah. Nggak bertabrak bangunan. Cinta jatuh sebab pemantan nanyar itu ake halangan. Iya, iya, iya. Ya. Nomor cici kalau metametu nandindi. Oh, iya, iya. Tadi petang puluh dina kudu ada omah. Iya, iya. Jadi lah ada apa-apa lah. Gak sampe dipaidu karo poro pini sepuh. Iya, iya. Soalnya pemantan nanyar itu siri ane gede pak. sak dulu ini selapan dino ya lah. Ya. Iya. Pisan ya nomor cici siri iya. ane. Ini ada terminal, gale boleh hutang-hutang permen di kono. Ting pindu, gale boleh nubruk perauto. <laughs> Ngomong apa? <laughs> kok utang sampean banget kok dikocok lho. Lah lek ngono enten ono kene man karo menawar aku tak nglencer sik nang Malang. Lho sik sik kono nang Malang lah kapan muli kon. Apa ya watu agung kon. Iya. Nang ngono pamit penen nang Nang Malang. Kate metu ibari. <laughs> Kon nglencer mbek bakal bojoku kon gak merono. Nang Iya. Nang Malang. Nggih. Apa? Apa? Ulasane kademen mendadak. <laughs> Ya apa? Lah, lungguh-lungguh sik, lungguh sik. Dak, urusan iki ya ya balekno lho lho balekno ah, apane lho aja guyon ta iki lak melanggar perjanjian lho balekno apa balekno apa ya Terus kok ngomong apa kok dikuwang? Wong aja ngrusak pagerayu. Wong wis kadung rukun aja dik misahno wong Tapi oleh. Lek wong dapuk noleh tapi lek misahne iku. Lah sing misahne sapa? Lah dibalekno apa nih? Lho, Bakale bojoku mah kon cilik. Lho, tak ngono, sing ki apa sih Urusan kapan sih iki? Nah, salah. Iya, urusan kapan kok sing kon apa? Sing bener iki Kartolo sing salah aku tak Pak iki, Nah, salah prosa sing bener Kartolo prosoku. Wis ngene ya apa sih undang-undang ini dhisik ya. Iya, ngomong undang-undang. Nomor 1, mm nek apa? Nek turu, kongkon Dewe-dewe. Nah, nek turu, panjene dewe-dewe lek wis turu. Dewe, ampun turu. turu dewe-dewe. Dewe-dewe. Turu. Iya. Nek durung turu, wis pikirin dewe rek. <laughs> Wonten nanya. Ya, nomor loro, nomor loro. Ayo, nomor loro. Iya, gak apa-apa. Lek eh, turu gak omong-omongan. Iya, bener. Lek wis turu ya gak ngomong lah turu. Wong turu. Wong turu. durung turu, ya sak bajik wong jare wonten nanya. Ya barang. Ah, nomor loro. Nomor loro barang. Iya, dicuitan barang. Iya, aku gak nganggur barang. Kamu eh, nomor telu. Eh, nomor telu. Nomor telu. Minggu ngarep kudu dibalekno. Iya, minggu ngarep. Apa masalah mau seminggu? minggu ngarep. Minggu ngarep ya seminggu iki. Pokok tahun sampai tahun 2000 lah minggu ah. Minggu gak minggu iki gak minggu, ngarep, minggu mana? Minggu mana? Minggu mana ku ah. Oh iya wah. Oh iya wah. Wong salah kon ngomong lah minggu kon toto iku. Salah kon nek ngomong. Kesenangan aku iki lho. Seminggu, petung dino, ngono lho. Minggu ngarep parekon iku. Iya. Ah. beneran. Wah, itu <laughs> apa ya, TV? Ayo, ngali-ngali ini sepuan, balik no. ya, oprek, itu tanda mata. Ali-ali ini di jaluk mana? Enggak, kilo garap aku. Ya, apa pokoknya itu. Masih ngono, ya. Ini saya keluar, karena paman pisan. Aku gak tegas kok. Ngapain? pacarmu yang enggak. Rampas yang enggak. Lah pancen iki karepe paman larek kadung mendalam lah aku hmm. enggak apa-apa. Tapi lek pamot ini dipeksa balik sampai bunuh diri. Ya apa? Apa? Tetarine ya Pak Sekjen. Ya ya tarin tarin. Ya Apa lebih seneng sih mbak ini? Lah aku ngono kari nari kono lek kono iya ya. Iya iya iya. Iya iya. Soale kon ambek aku dulu. Nah aku lek ngono tengah-tengah mm. kuwi. Eh Dik. Apa? Lahir batinmu ya apa kon ambek kartolo saiki ayo tak tak kon. Aku dah. Iya. Eh, cinta. Cinta. Cinta. 100%. persen. Nemen. Bapak, apa? <laughs> Lah, apa kan bapak? Wah, ada kalah no. Kan kami, ya, sih kan itu. Aku kira apa, Pak? Kalau, <laughs> eh, apa Pak Kauman terus Pak <laughs> iki Pak. Mulane iki nek bener ngono ya. Iki family Pak Pernah tuwa Kartolo. Iya. Sing penting wong tuwa kawin dhisik adikne engko-engko. Buri-buri. Iya buri-buri. Kok iso engko <laughs> mana ngene lho Mas? Iya. Sampeyan ya hmm. eh, wirawiri nggawa wetok kan nang diresmek niku digunung karo wong. Iya. Seneng nang dirapi. Ngono lho. Kayane iki duduk jodoh peno wae. Aku lho gak ngrampas lho. Iya iya iya. Lho ojo dicontoh masalah iki. Iya iya. Cuma ya jodoh ibarat pasti dadi gak kena semono. Iya. Aku ya gak apa-apa, hmm. perkara kon pek saiki aku wong ngalah. Iya. Wis tak tak serah nokon wis. Ya serah ngono. Wis ayo rundingan nduk jero, mangan ah. dhisik ya. Ah. Ono salahku ya jaluk sampai iki mendol buri, Oh iya, yang mana? Ayam mendol buri lah. Enak. <laughs>